Bilang Kabanata 34 Sinabi ni Yahweh kay Moises ang mga tagubilin para sa bansang Israel, Pagpasok ninyo sa kanaan, ang lupaing ibinibigay ko sa inyo, ang mga hangganan ng inyong nasasakupan ay ang mga ito. Sa timog, ang ilang ng Zin nakatapat ng Edom ang dulo ng dagat na patay, ang daan paakyat sa Akrabin, ang Zin hanggang sa timog ng Kades Barnea, ang Hazaradar at ang Azmon at ang batis ng Ehipto hanggang sa dagat. Sa kanluran, ang dagat Mediteraneo, sa ilaga ang bahagi ng dagat Mediteraneo, ang bundok ng Hor, ang Hamat, ang Zedad, at ang Zifron hanggang Hazar Enan. Sa silangan, mula sa Hazar Enan hanggang Sepham. Ang Ribla, gawing silangan ng Ayin, ang baybayin ng lawa ng Sineret at ang Hordan hanggang sa dagat na patay. Ito ang mga hangganan ng inyong lupain. Sinabi ni Moises sa mga Israelita, Yan ang lupaing ibibigay ni Yahweh sa Siam at kalahating lipi ng Israel. Ang partihan ay dadaanin sa pamamagitan ng palabunutan. Ang mga lipi ni Ruben, ni Gad, at ang kalahati ng lipi ni Manases ay mayroon ng bahagi at nahati na sa kani-kanilang sambahayan. Ito ay nasa silangan ng Hordan, sa tapat ng Jericho. Sinabi ni Yahweh kay Moises, Ang paring si Eleazar at si Josue, na anak ni Nun, ang mamamahala sa pagpaparte sa lupain. Pumili ka rin ng isang pinuno sa bawat lipi para makatulong nila sa pagpaparte ng lupain. Ito ang mga pinuno na napili ni Yahweh. Lipi, pinuno, Huda, Caleb na anak ni Jefune, Simeon, Selemuel na anak ni Amiud, Benjamin, Elidad na anak ni Sislon, Dan, Buki na anak ni Jogli, Manases, Haniel na anak ni Ephod, Ephraim, Kemuel na anak ni Siftan, Zebulun, Elisaphan na anak ni Parna, Isakar, Paltiel na anak ni Azan, Asher, Ahiud na anak ni Selomi, Nephtali, Pedael na anak ni Amiud. Ang mga kalalakihang ito ang pinamahala ni Yahweh sa paghahati ng lupain ng kanaan na ibinigay niya sa Israel.